Jasko azarguan itsasuko Herriko Kontseiluak aldeko abisua eman zuen trinketaren erosteko. Abisua behizik etzen, eta joan den ustailean, ustailearen oita behatzean, erabaki finkoa hartu du horren alde. Baina, erabaki hori ezta denen gustuko izan. Oposiziokoek ere, deia egin dute eta prefetak ere erabaki zonbait hartu ditu hori buruz. Horren berri emaiten dauku, itxasuko mera den Jose Gamoiek. Dozelu de la asociación erriabai, ils m'ont demandé, au début septembre, là, de bien vouloir annuler cette euh, délibération. Erria bai oposizio taldeko bi kontseilariek galde egin dautate, ira irastapenean erabaki horren gelditzia. E, ensuite, le préfet fait un référé pour annuler... Onotik, prefetak erreferé bat egindu erabakia ez ezestatzeko, eta bestalde, erria ere hauziperatzen du erabaki horrengatik. Il a signé euh, la commune ba, anulé deliberazioa. Trinketia molde hortan, erostekoaren kontra agertu dira opozioko kontseilariak, baita ere, erritarrak hori egiten dauku, erriabaiko kontseilaria den Filipe Laskarraiek. Hamo bost, eh, erritarrek dute salatu, egoera hori, eta prefetak beraz, segira mandu, eta hausitan e, eh, izan da, bi hausi izan dira, urgentzizko hausi batean referre deitzen dena, eta hori behaz, eh, askifite pasatuko da, delibero hori behala indargabetzeko, Eta geho, berriz ere, funtzean beste hauzi bat da tribunan administratiboan. Ez adostasun nagusia dute presioaren gainean. Trinketa horren balioaren estimazioa, Franz Domenek egiten duena da berriunta berroita mar mila eurokoa, aldiz, hauzapesak egin duen estimazioetan, laueun mila euro aipatzen da.